Carlos Bueno, aezkoako batzarren nagusiko lehendakaria, egunon? Egunon, baita zuri Irati lau ibarrak elkartea dugu gaurkoan aipa garazi eta siberuko sindikatak eta aezko eta zaritzuko ibarrak elkartzen dituen eh, elkartea. Eta, eh, ara, e, duela sortzi urte abiatu zen mugaz gaindiko lankidetzarako proiektu hori, baina berriki abiada berri bat emandako zue egitasmo horri. Carlos Bueno, zer da irati lau ibarrak zehazki? Bai, bueno, e, esan bezala, e, duela ja urte batzuk elkarlanean e, gabiltzala lau baiarak ez, eta, bueno, hori sortu zen, poktefa baten bitartez, Poktefa bada Europar diru alguntza bat, eta hor non, elkarlan batzuk begen nituen, lau baiaretarako eta gero bakotxak bat zuen bere, bere lan propioa, ez? Eta hori, nola ikusi dugu, elkarlan horretan, eh, ongi modatu garela, eta lau baiarak behar dutena aurrera jarraitzeko, jarraitzea erabaki genuen eh, eta sortu dugu elkarte bat izen horrekin irati lau baiarak. Eta bada pixka bat e, e, bueno, pues eh, ezagutuko duzu esareta, nola dagoen e, eh, murdi eta hor, balde horretan, eta, bueno, pues, el, pixka bat hartu dugu beraien eredua, beraiekin egon ginen pixka bat ikusten nola sortu zuten elkartea eta hori guztia, eta bide horretatik jarraitza erabaki genuen, elkarlana e, sustatzeko edo zein arloan ere. Uhum. Ara, irati elkartea ez, araitzu aezkoa, garazi eta Sibiruko sindikatak eh, elkartzeko, izan ere zerbait eh, garrantzitsua duzu komunean ez, izenak erraten duen bezala. Bai, karo, irati lauena denez, horrekin e, jarraitzeko elkarlanean, eh, bueno, gure elkarlana beti danik dator, ez? Eta nola gokitu behar gara, gara ere, bai. Zen da, historikoki, oian horri esker, eh, harreman e, estuak izan dira ibar guzti artean? Bai, bai, bai. Pentsa noiztik datoste, pues adibidez, garazita eskoen arteko e, eh, aman komuneko e, eh, lanak, ez? Eh, batez ere lehenengo sektorea erekin lotuta, pues, e, irati lurrak nola kudeatzen dugu elkar eta hori guztia, ez? Eta nola egiten ditugu urtero gure e, elkarlanaren sinadura hori iratin bertan, eta bueno, bai, bai, bai, betidanik hori. Mhm. Mhm. Ara eh, elkarlan horren segipen losiko bezala ez, eh, ulertzen alda beraz elkarte hau, eta e, lau ardatz aurkeztu dituzuen bai. olabait elkarlanerako. Bai, lau ardatzoiek prinsipioz izan dira e, landu direnak poktefa horretan. Eta, bueno, horreri jarraipena eman behar zaio, noski. Baina eh, ez da hortara hortara mugatuko bakarrik. E, iratiko bizitzan e, edozein gauza lantzeko ere bada. Lau ardatzoiek dira, e, baiara bako erabaki zuen bere poktefaaren garaian e, e, ardatz bat jartzea e, eh, besten gainetik, baina horrek ez du nahi esan e, horrekin bakarri joango garenik aurrera, eh? Oztenean bada, e, posor plantatu daiteke pues edo gauza beti ere pues iratiren aldeko e, lanetan. Ara, eh, poktefarekin duela urte batzuk jada abiatu zenituzten proiektu batzuk, horiek jada eginak dira, e, zointzuk dira proiektu horiek? Bueno, zuberoak adibidez landu du e, txorien inguruko egune bat eta e, eta e, kanpin, kanpin bat edo e, hori, ez? Gero, e, garazi lotu du gehiago lehenengo sektorearekin etxola bat eta hor non gaztat karlanean egiteko, zaraitzu gehiago bideratu dute gauza ingurumenaren arlotik, eta guk berriz landu dugu ondare materiala eta inmateriala industriala esaten dena, pues muniziolaren inguruko historia bat planteatu genuelako, e, hor e, non e, sortu dugu kulturola e, zentroa eta bueno, hori izan da pixka bat landu dena epoktefa horrekin. Eta lan horietatik, pues, egero haman komunetako lan batzuk ere inziren, pues, mikologiaren inguruan, mendikudeak eta inguruan, turismoen inguruan ere bai, zeo zer, eta, bueno, pues, hortik e, lan horiek guztiekin jarraitzeko, Pues, e, sortu dugu elkartea, baino lehen esan bezala, edo zein gauza plantatu daiteke, baiara bako txaren interesaren e, ikuspuntutik planteatuta, eta gero lauen artean erabakita. Astapenean aipatu dugun bezala, duela sortzi urte, eh, abiatu zen egitasmo hau, baina apirilaren amalauean berriz ere elkartu zineten lau ibarretako ordezkariak e, egitasmo honi elkarte izara emaiteko eta atx berri bat ere emaiteko proiektuari, Carlos Bueno Ezkoako batzarren nagusiko presidentea. Zer aipatu zenuten bilkura horretan? Bueno, pues bazen pixka bat e, e, berriz ere martxa hartzea, ez? Bueno, e, eramaten genuen e, denbora bat lanean sortzeko elkartea. Lehen aipatu dudan bezala, xaretakoekin ere ginen pikusteko nola funtzionatzen zuten, nola sortu zuten eta hori guztia, pues nola baitere jakiteko nola bideratzea gure nahiak, ez edo gure gogoak. ordun hortik abiatuta, pues hor non izan zen e, abia puntua, ez? Ja e, hortik sortu da, ez? E, hori zena erabaki zen eta bueno, hor lantxo batzuk ere planteatzen dira lan batzuk ere aurrera begira egin alizateko. Hoien artean, pues adibidez, bortuaren inguruko gauzak eta guk egiten dugun sinaduraren egunean ere laguntza edo lantzea, ez? Gero ere sortu e, ere eh, egin nahi da ere pues alako egun eh, eh, bat ere non zaraitzu eta zuberoa elkarlanean e, egitealako elkargune bat non e, pues e, festa moduko baita hasiera batean ere ere hor berriz ere harremanak sustatzeko gero baita ere eskolaen arteko e, gauzak planteatzen dira epe ertain batean, beste gauza bat e, planteatu zena eta ingo dena da turismo arlotik pixka bat turismoko eragileak e, elkar ezagutzea beraien artean ere, bueno, eta e, momentu honetan hori izango da, baino gero edo zein arloko jendearekin ere ingo da. Baina eskolakoa ere oso garrantzitsu eta hartzen dugu. Eskolen artekoa, esan nahi dut. Beraz ora, lehen harria jarri duzu, eh, piskat ertainera edo epe luzera begira harrema eh, sendo bat eh, garatzeko. Bai. Eta ezin genuke aipatu gabe utzi ere, iratiko oiana, Europako bigarren pagadia handiena e, biosferako reserva e, bilakatzeko desmartxabiatu duzuela ere ezta? Hori landu dugu zaraitzu eta ezkoen artean. Baina poktefa horretan elkarlana hoietan ere, pues, eh, arlo horreta hau, hau ere landu zen, ez? E, ze nolako, e, bueno, pues nola geunden ere pues, ingurumenaren arlotik, e, Eta Carlos, barkatu, eh, hori zendako ez da egin garazi eta siberuko sindikatuekin batera? Ez, bueno, hor, azterketa, potefa azterketa horretan, e, e, arlo bakotxari emaitzak ezberdinak ziren zentzu horretan, ez? E, gero hor sartzen dira legealdiak, ez? ez gu e, zoritxarrez bi e, estatu hemen pegaude, ez? Eta e, bakotxak badu bere legealdia propioa eta hor, hor ez du ez, ez, ziren ezkontzen hainbat gauzak. Eta guri azterketan, gomendioa gisa, e, e, jarri zizkiguten gauza batzuk eta beste aldekoei beste batzuk eta gero eh, hor bai e, eh, baiarak bakotsak edo edo alde bakotsak bere interesak edo bere ikusmira du, ez? Eta hor guk adibidez erreserba biosfera onartzen badigute badago hor konseilu bat kudeatzen duena, ez, reserva hori. Gu hor sartu dugu konseilu horretan, bai ezuberoako ordezkaritza bai garazikoa, ez? Ahotsarekin eta bozka ez dute izango, baina guk eh, pentsatzen dugu irati lantzen du ditugun gauza guztietan elkarlanean aritu behar garela, e, bakotsak bere ikuspuntutik, noski. Hmm. Kasu horretan, eh, aipatu behar da, Nafarroako Pirineoan eh, problematika nagusi bat badela ez, gaur egun geroz eta herritar gutxiago, geroz eta gazte gutxiago bizi direla e, Pirineoetako alde horretan, eta preseski, e, bioesferaren erreserbaren gaiari loturik, hainbat neurri proposatu dituzue, horien artean, etxe bizitzari dagokion neurri bat, etxe utxei bizi berri bat emaiteko, eta biztanle gehiago erakartzeko eskualde horretara ezta? Bueno, e, bai, eske hemen eh, ditugu eh, etxe anitz utxik, ez? E, kasu konkretu batzuetan, nola ere erortzen ari zaizki, zaizkigula, eta gero ere hemen kriston beharra dugu gazteak e, implantatzeko, eta zentzu horretan da, dago planteatua hori. Esan dezakegu, bideo bide horretatik hasi garela pixka bat arazoa lantzen, ez, ez uzentzen, baino lan, lantzen, baino bueno, e, behar du e, indar gehiago eta e, behar ditugu pues, e, lan eta eta bere alakoak, ez? Beraz, naturaren babesa, etxe bizitza arloa, turismoaren arloa, olako gaiak, ez? landuko ditu nagusiki, lau ibarren arteko elkarte honek. Guk e, e, gauza batzuk argi ditugunak dira, despopulazioari aurre egin nahi diogula, Eta gero beste gauza bada, e, irati lau bailarak elkarlanean egon behar garela, egon garen bezala, baino erota gehiago, ez? Eta bide horretatik jorratu, jorratu nahi ditugun e, pos, bide guztiak, ez? E, guretzat importantea dena da irati, eta despopulazioari gainditzea eta irati lau bailarak e, e, aurrera jarraitzea irati herria edo <laughs> esan dezakegu ez dakit <laughs> Carlos Bueno Azkoako batzarren hausiko lehen dakaria mila esker eskoli ratietan goizuntan gurekin izaitagatik Zuri, nar, gizegi